بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كندليا نكتب تفقه إرشاد للبصائر katika sehemu inazungumzia almau almustamal maji ambayo مايو لمستعمل maji ambayo ni mustamal, na hii ni sehemu ya pili, ambayo sehemu ya kwanza ilikuwa ma hukumu lmai lmutaghayyar, mau mutaghayyir, maji yaliyobadilika. Tuliyaona katika darsa iliyopita, na sehemu ya sasa hivi ni maji ambayo ni mustamal, maji ambayo yametumika hii ni sehemu ya pili ambayo shekhi anasema ma hukumu lmai lmustamal ni nini hukumu ya maji yaliyotumika maji yaliyotumika yana hukumu gani aljawabu jawabu lake shekhi anasema yadkhul tahta hadha lanwau mutaadida inaingia chini ya, ya anwani hii namna mbalimbali za maji ya kwanza ni mustamalu fi izalati najasa ni maji yaliyotumika katika kuondoa najsi ya pili wa mustamalu fi raf'i raf'i hadathi mustamal maji yaliyotumika katika kuondolea hadathi na ya tatu wa mustamalu fi taharatin mashru'atin maji yaliyotumika katika tahara ya kisheria na sehemu ya nne rabia wa mustamalu fi nadhafa maji yaliyotumika uza vitu kwenye bomba pale vitu kwenye bomba uza maji yametumika katika nadhafa katika usafi tu na sehemu ya tano wa mustamalu fi raf'i alhadathi untha ilitumika kuondoa hadathi mwanamke Kwa hiyo haya ni maji yaliyotumika mustamal na sehemu ya sita mustamilun fi ghamsi yadin annaim yametumika katika kuingiza mkono wa mtu aliyelala hizi zote ni maji yanaitwa mustamal sehemu ya kwanza shekhi anatufafanulia amma almusta'malu fi izalati najasa maji ambayo yametumika katika kuondoa najsi fa in kana mutaghayyiran yakiwa yale maji yalotumika katika kuondoa najsi yatakuwa yamebadilika kwa ile najisi ilipotumika kuondolewa yale maji maji yakabadilika sasa basi fahuwa najisun maji hayo yatakuwa ni najisi tuko pamoja wa in lam yataghayyar wa huwa kathirun na kama yatakuwa hayakubadilika na hivyo mara nyingi yatokea basi fa huwa tahurun qawlan wahida maji haya yatakuwa ni masafi na kwa kauli moja tu wa in kana qalilan yakiwa ni maji machache wan najasatu na najsi lam tasal لم تزل عن المحل عن المحل hayaka ikawa ile najisi haikuondoka pale mahala kwenye najisi yenyewe au qibali sabi' au qibali sabi'ati فهو نجس على المذهب بس مجهاله تكون نجسي kwa kauli ya madhhab wa ala sahih na kauli iliyokuwa sahih tahurun adami taghayyurihi bin najasa maji haya yataitwa ni masafi kwa kule kutobadilika kwake na ile najsi wa in kana akhira ghaslatin hata kama ikiwa lile josho lake la mwisho zalat biha najasa ndio limeondoka na ile najsi yani mfano mtu akiwa anaondoa najisi kama najisi ya mbwa anatakiwa aoshe mara ngapi mara saba wapo litakuwa la nini la mchanga sasa kaosha mpaka la saba mpaka la saba kutumia yale maji basi yale maji yatakuwa ni najisi sawa sawa eh itakuwa ni najisi kama itakuwa maji yale hayakubadilika sasa kwa kule kuoshia ile nafsi na maji hayakubadilika yakabaki katika hali yake vile vile maji yale yanaitwa maji masafi kwa sababu hayakubadilika hata kama ile hatua yake ya mwisho ndio imeondoka na najisi lakini yale maji hayakubadilika kwa maji yale yataitwa nini masafi fahuwa tahirun ala almadhhabi ghairu mutahhir kwenye madhehebu ya Ahmad wanasema ni maji masafi ambayo hatumiki kuondolea tena uchafu. Akamwambia afunge bomba yule, atumie maji kwenye pipa. anasema shekhe rahimahullah wa huwa tahurun ala alqawli sahihi na yale maji yanaitwa tahur kwa kauli iliyokuwa sahihi min babi aula mima qablaha katika mlango uliokuwa bora zaidi katika, katika hali ya ubora zaidi na kwa yale yaliyo kabla yake tumetangulia kuyasoma kwa sababu maji ili yaitwe maji ambayo ni, ni najsi lazima yawe yameingiliwa na nini na najsi na najsi ilipoingia ikabadilisha moja ya sifa zake ingawa maji hayakubadilisha moja ya sifa zake basi yale maji hayawezi kuitwa kuwa ni nini kuwa ni najisi hata kama yameondolea najisi tumeelewa maji ya kwanza athani maji ya pili anasema wa amma almustamalu fi raf'i alhadathi yale yanotumika katika kuondolea hadathi fa in kana yaghtarifu kharij alina ikiwa mtu atakuwa anachota nje ya chombo yani si ndio ndoo yako alafu ukawa unachota unakogea nje ya chombo wachota unajimwagia wachota kwa mikono yako wajimwagia unajimwagia falbaqi fil ila yatakayobakia katika chombo maji hayo tahurun qalilan kana au kathiran ni maji masafi yakiwa machache ama yakiwa mengi yanaitwa maji masafi qawlan wahida hii kwa kauli moja wa in kana yastamiluhu wa huwa fi mawdhihi na ikiwa mtu atakuwa anatumia ile maji na yuko umo umo kama vile beseni ni kubwa lina maji na wewe waingia umo umo wajimwagia maji na yuko umo umo biankana yaghtasilu au yatawadda fi nafsi alma kwa kuwa anatawadha ama anakoga katika hayo hayo maji na yuko umo umo fa in kana alma'u kathiran majali akiwa ni mengi fa alma'u tahurun kaula ni wahida maji yatakuwa ni mengi kwa kauli yatakuwa maji ni masafi kwa kauli moja wa in kana yasiran na kama yale maji yatakuwa ni kidogo sara tahiran ghaira mutahhir yatakuwa ni maji masafi ambayo hayawezi kutumia kutafishia kitu kingine ala almadhhabi kwa kauli iliyokuwa ya madhhabu ya ahmed wa huwa tahurun ala alqawli sahih lakini pia maji hayo ni tahir kwa kauli iliyokuwa sahihi kwa nini yatakuwa ni tahir biadami naqili lahu an aslihi kwa kule kukosekana cha kuhamisha kuyatoa kwenye asili yake kuyapeleka katika najisi si ushaelewa umeingia kwenye beseni kubwa ambalo wewe unaelea beseni lile lina maji ukaanza kutawadha mle ndani wewe koma huko sawa yale maji yameharibika au hayajaharibika kauli iliyokuwa na nguvu maji haya jafani nini hayajaharibika kwa kauli ya madhhabu inasema kwamba ni maji tahir ghairu mutahhir ni maji masafi ambayo hayasafishi tahiran ghaira mutahhirin masafi ambayo hayatahirishi kingine jambo ambalo Sheikh analitajia dalili tangu mwanzo analirudia midamu halina dalili basi inabakia asili yake kwa pale pale hii ni maji ya namna ngapi ya pili athalithu namna ya tatu wa in kana musta'milan fi taharatin mashru'a ikiwa maji haya yametumika katika tahara ya kisheria katajididi wudhu'in kama vile mtu alikuwa na udhu ila akarudia tena kutawadha mara ya pili kufanya tajdidi kuufanya upya udhu wake wanahuhi na mfano mwingine na mfano wake fahuwa tahurun maji haya maji tahir maji masafi makruhun ala almadhhabi katika madhhabu ya Ahmad unasema jihada ni nini makruhu kuyatumia eh ghairu makruhin na kauli nyingine yasema sio makruhi na hii ala alqawl sahihi ndio kwenye kauli iliyokuwa nini sahihi kwa nini ni kauli sahihi liadami dalili kwa sababu hamna dalili ya makuruhu yake kwa wapi dalili yake ya makuruhu kwa sababu hakuna dalili yake ya makuruhu yale maji itakuwa nini maji yaliyotumika kuondolea kufanya tajdidi ya udhu katika tahara mashruha yatakuwaje hukumu yake tahurun الرابع نمنا أن يماجي وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة يمتمك لماجي كتك طهارة يسوكوها كشرية فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا ni maji masafi hakuna karaha katika kuyatumia yale maji kwa kauli moja na tano anasema khamisan wa in kana mustamilan fil hadath al untha yakiwa tumetumika katika hadathi ya mwanamke wa huwa kathirun na maji yale akawa ni mengi fa huwa tahurun pia hayo maji yanaitwa ni maji masafi la man'a fihi mutlaqa hakuna kizuizi katika kuyatumia yale maji mutlaqa mfukuze yule kwenye bomba mwambie atoke pale atafute maji sehemu nyingine la haula wala quwwata illa billah bas basi tushamaliza ngoja tafute kufuli ya kutia pale قولا واحدا وان كان يسيرا yasiran ni ikiwa ni kidogo walam takhlu bih na akawa هيكم تشليزة فلا منع أيضا فيها كنا كجويزي وإن خلت به نيكيوة تتوشى فلا منع في طهارة النجاسة فنا كجويزي كتك كتوارشية كوني نجسي ولا في طهارة المرأة قولا واحدا ولا كتك طهارة يا منمك كقول موجه wa inma yumna'u minhu inazuiliwa kwa jambo hilo kwa maji hayo arrajula fi taharati alhadathi mwanaume kuyatumia katika kuondolea hadathi katika tahara ya hadath ala almadhhabi na hii ni kwa kauli ya madhhabi ma biqai ala tuhuriyatihi pamoja na yale maji kubakia katika tahara yake wa inda adami ghairihi na itakapokuwa imekosekana maji mengine yujma'u baina isti'malihi wat tayammum basi yale sehemu iliyobakia haikumtosha yule mtu atatumia kutumia ile maji na kutayama kwa sehemu iliyobakia ihtiyatan hii ni katika yale mategemeo tu wa amma sahih amma kilichokuwa sahih fala mana fi mutlaqa hakuna kizuizi kuyafanya yale maji ni masafi moja kwa moja tu ametumia mwanamke au ametumia mwanaume sio sawa eh kwa nini ni liqaulihi sallallahu alayhi wasallam inal ma'a la yajnib mtume kasema maji hayapati janaba hmm? janaba iko kwa mtu sio kwenye maji aliyekogea maji akabaki alikuwa na janaba yale maji yaliyobakia je aweza kuyatumia mtu mwingine kauli katika madhhab ikiwa yatamtosha hakuna kizuizi lakini ikiwa hayakumtosha atatumia yale maji na kutayamna lakini shekhe anasema kwamba matumizi hayo yawe kwa mwanaume asiyo kwa yawe kwa mwanamke asiyo kwa mwanaume yakiwa kauli ya madhhab ikiwa maji yale kwa kutumia mwanaume basi itakuwa sio nini sio sawa sawa ina maana atakatakiwa akusanye akusanye baina ya kutayamam na kutumia yale maji vitu viwili kwa kauli ya madhhab lakini kwa kauli iliyokuwa sahihi hakuna kizuizi cha mtu kutumia maji aliyoachwa na mwanamke ambao mwanamke kayatumia katika tohara ya hadathi halafu yeye mwanaume akaja kutumia ile maji aliyobakizwa na mke wake hakuna kosa kwa sababu maji hayapati janaba kwa kauli ya mtume wamastudilla bihi ala almani na kilichotumika katika kuzuia fadhaifun hadithi yake ni dhaifu la yadullu ala almani haijulishi juu ya kumzuia mtu kutumia Melewa maji أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك من طريق سماك بن حرب عن عكرم عن ابن عباس والصحيح الترمذي والحاكم وقال شيخ مقبل الوادع رحمه الله في تعليقه على المستدرك في رواية السماك عن عكرمة اضطراب قلت وهذا قول علي بن بدين وغيره وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن دينار قال أكبر أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا شعفاء أخبرني عن ابن عباس أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وراه ابن حبان وابن خزيمة عن عائشة أنها سئلت أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة في الإناء واحد جميعا قالت نعم الماء طهور لا يجنب الحديث وإسناده حسن انظر الإرواء للألباني ilikuwa ni tahqiqi ya kipengele hicho cha hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam واما المستعمل في غمس يد النائم أما yalotumika kwa kuingiliwa kwa kuzamishwa mkono wa mtu aliyelala fa in kana nahara ikiwa ni mtu kalala mchana au nauman lam yanqudu alwudu au usingizi ambao hautengui udhu mtu kama kalala yupo kama katoka fala kama vile usingizi wa kusinzia darasani na nini eh usingizi ambao mtu sio rasmi kwamba kalala sasa je usingizi kama huu fala yadhuru mutlaqa hauna madhara mutlaqa moja kwa moja wa in kana nauman kathiran billaili na ukiwa ni usingizi mkubwa hasa kwa katika usiku faghamasaha kullaha mtu akaingiza mkono wote kwenye sufuria la maji na hajui mm. wa in kana al-ma'u kathiran lam yadhur maji yakiwa mengi hayatadhuru chochote qawlan wahida kwa kauli moja asema wa in kana duna al-qullatayn yakiwa chini ya qullatayn sara tahiran ghayra mutahhar yatakuwa ni maji masafi hayawezi kusafisha kingine ala almadhhab na ni kauli katika madhhabu ya Hanbali walakin inda al-ittirari ilayhi eh, kipindi mtu atakuwa amezidiwa katika hayo maji yustamalu ma'a tayammum atayatumia yale maji pamoja na nini uje na tayamum haya hii ni kauli ya madhhabi وعلى القول الصحيح في المذهب القول اللي هو صحيح كتك مذهب يبقى على طهوريته يعني ما جتبكيه كتك طهرياك لعدم الدليل على زوال طهوريته وكتبت وكتبتكنا دليلي لنوع يويا ولو طهرواك والحديث إنما يدل على أمر بغسلهما نحديثي إن تفنديشا يويا ولزيما وكوشا في جنجة في ويلي في ميكونو أو مكونه ميويلي قبل إدخالهما الإناء kabla ya kuingiza mikono ile katika chombo illati allati allala biha fi alhadith kwa ile illa ambayo imezungumzwa kwenye hadithi au dosari ambayo imezungumzwa kwenye hadithi kwamba yule aliyelala hajui mkono wake umelala wapi kwa hiyo akiamka asiingize mikono tu kwenye vyombo kwanza aioshe mikono yake mara tatu mtume kasema fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu hakika mmoja wenu hajui mkono wake umelala wapi kwa suala la kulala mikono e, usingizini ni swala lingine na swala la maji kutoharika na kutoharika ni jambo lingine mafundisho ya mtume katufundisha tukiamka tuoshe mikono kabla ya kuingiza kwenye chombo na hii ni hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu hizi ni namna sita za maji sawa jamani kana kwamba tumejifunza tunarudi pale pale kwenye mlango wetu wa kwanza kwamba maji yako namna ngapi mbili najisi na taha na yanabakia maji ambayo hayawezi kutoharishia kitu kingine kwamba ni mutahhar ghaira mutahhir anahitajia dalili sawa sawa eh no. Hanabila almau najisun mata yathhur maji yaliyo na najisi yanataharika kipindi gani thalithan hii ni hali ya tatu katika hali za maji hali ya kwanza tumeiona na hali ya pili tumeiona na hii ni hali ya tatu asema idha kana almau najisan mata yatuhur maji yatakapokuwa na najisi yatatoharika kipindi gani aljawabu amma ala alqawli sahih amma katika kauli iliyokuwa sahih wa huwa riwayatun ahmad na ni riwaya iliyopokelewa kutoka ahmad famata zala taghayyur alma kipindi ambacho itaondoka kule kubadilika kwa maji ala ayi wajihin kana kwa namna yote itakapokuwa yanza binazhin au idafati ma'in ilayhi kwa kuyachuja yale maji ukayasafisha au kwa kuongeza maji mengine au bizawali taghayurihi binafsihi au yale maji yenyewe tu yakabadilika kile kilichoingia mle ndani bila kuongezewa maji mengine wala bila kuchujwa yale maji au bimualajatihi au kwa kuya kwa kuyatengeneza yale maji kwa namna yote ya kutengeneza basi tahura bidhalika waalaikum salam yatatoharika yale maji kwa hilo an kana qalila au kathira sawa yale maji yakiwa ni machache au maji yakiwa ni mengi lianna alhukma kwa sababu hukma yaduru maa illatihi hukumu inapita au inazunguka pamoja na ile dosari ya yale maji wujudan wa adaman kuwepo kwa ile najisi na kutokuwepo kwa ile najisi wala illata litanjis ala tahqiqi na hakuna dosari katika kuyaharibu yale maji katika uhakika wake illa taghayyuru bin najasa isipokuwa kubadilika kwa najisi fama taghayyuru taghyiru taghayyuru mawjudan midam kubadilika kupo basi fanajasatuhu mahkumun bihi mahkumun biha najisi yake itahukumiwa kwa kuwepo kwake ile najisi sasa kama najisi ipo ndani ya maji na maji ndio shabadilika basi itahukumiwa yale maji na nini ile najisi ومتى زال التغير طهر na kipindi chochote ile ile taghayyur itabadilika ikaondoka tena بس ما جيتكوا مسافي وأما على المذهب أما وباندي ومذهب يحنبلي فلا يخلو الماء هيا يفكيك يا لماج إما أن يكون أقل أو من قلتين إما كي ومشاتي كتك قلتين أو يكون قلتين فقط أو يكون قلتين تو أو يكون أكثر منهما أو يكون زيد قلتين فإن كان أقل من قلتين يكون مشاشة قلتين لم يطهر هيوزك يطهريك إلا بإضافة طهور كثير إليه اسفقوة وكونجزيوة مجي مسافي مينجي ونيال ماجي وإن كان قلتين يكون قلتين فقط طهور طهر بأحد أمرين يتطهريك كمود moja mambo إما بإضافة طهور كثير إليه ilayhi maji mengine masafi maa zawali taghayur pamoja na kubadilika kuondoka kile kilichopelekea maji kubadilika wa imma zawali taghyirihi binafsi na kwa njia ya pili ni kuondoka kile kilichotaghayyurihi binafsi kuondoka ile hali ya kubadilika yale maji yenyewe yakabadilika yakawa masafi wa in kana akthar min qullataini yakiwa maji yale yako zaidi ya qullataini basi tahura biihda thalathati alashya yatataharika kwa moja ya vitu vitatu hadhaini alamraini haya mawili ya mwanzo ambayo ni kuongezea maji mengine na pili kubadilika yenyewe au binazhi yabqa ba'dahu kathiran ghayru mutaghayyir au kwa kuyachuja yale maji hali ambayo itapelekea baada kuyasafisha yale maji yabakie baada ya pale ni maji mengi yasiyobadilika kaonekana ni maji yameshakuwa masafi hayakubadilika tena illa idha kana mujtami'an min mutanajisin yasir isipokuwa yatakapokuwa yamekusanyika na unajisi mdogo fatathihiruhu biidafati kathiri basi kutoharisha kwake yale maji ni kwa kuongezea maji mengi ilaihi kwenye yale maji machache maa sawali taghayyur pamoja na kuondoka ule mbadiliko wake la budda minhu ambao hauna budi fi ahwali kulliha katika hali zote lazima ule mbadiliko uondoke eh, ndio yale maji yatakuwa masafi wali ushtaratu shay'un akhar ma'ahu amla la je yanashartiwa kitu kingine kuwepo au la faqad dhakarna tafsilahu aljali tumetaja ule upambanuzi wake kwa mkusanyiko kwa hiyo haya ndiyo maji ambayo yameharibika kwa najisi itatoharika kwa ile najisi kutoka katika yale maji itatoharika yale maji kwa kuongezewa maji mengine mengi ambayo ile najisi itakuwa haionekani tena itatoharika kwa kuchujwa yale maji yakasafishwa ile najisi ikawa tena haipo hmm. hizo ndo njia za maji kutoharika yaliyoingiliwa na najisi wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم